Hosea esura ya munana Omukama alibonabonya abaisiraeli Omukama naagamba ati Mute enzamba amunwa kubei yungu liliyetera anju yange Eiguru kuba abaisiraeli batwirendagano yange bashaga amateeka gange nimbatakira nibagira bati ruwanga waitu ichwe abaisiraeli nitukumanya ebirungi babyangire mbwenu omubisha arabaondereza bakatao abakama ntabaragire baronda abatwazi ntali kumanya bakaesa nebihuku byefeza nezaabu kweisa iwe Samaria enyana yawe ngyangire marankutamirwe muno balirekera maki kufukamira ebihuku enyana ejo ya Samaria tiruanga ikaeshwa omwesi maraniko elichwagulika oroba likubiba omuyaga baligesha akazimu engano ekuzire kyonkateina bikumba teri kuija kutamunjuma noro enjuma za kugyamu abanyamaanga nibo baraziria abaisiraeli bamizirwe bagire omumaanga nibashusha ekikwato kitaina mugasho bakwete omuwanda baagya asiria nibashusha enturege eri kushamanga yonka Efraim ekondesize bagendabe noro bali kukondesa abanyamaanga ndi hai kubaikanisha kandi barabanza barekereyo okukora abakama amajuta nokutao abatwazi bokubatwara aba Efraim bakanize arutale zokufakalirao zibaindukire arutale zokukolerao entambara noro nakubandikira amateka gange elfu ikumi bakugaboine otikintu ekitabayo bagonza ebitambo batamba enyana bagirya kyonkai ebyo tindi kubishemererwa mbwenu naija kuijuka entambara zaabo mbabona bonye mbatule amafugabo bagaruke Misiri Abaisiraeli bebirwe omutonzi wabo bayombeke bikale n'abayuda bakanisa ebigo byeboma kyonkai ebigo byabo ebyo ndabitao omuliro gubyoke